Tim Jimat punya cerita dengan judul Jikar Kesasar. <laughs> iki cerita ing desa Boto isih akeh wong sing duwe cikar cikar-cikar jaman saiki rodone nganggo rodo ban sapine padha dilemok-lemokake perlune karben rasa nggeret cikar amot Boto cocok karo jenenge desa Boto meh saben omah pangupa jiwane saka anggone gawe Boto kualitas botone gomisur jalaran obong-bongane nganggo kayu Pak Sali bapak Isapari anggone golek pedasan kayu nganti teko desa Papiyan. Sawijining wektu, Pak Sali karo Sapari budal menyang desa Candi, saperlu nebas wit trembesi. Regane tebasan wis disarujuk. Pulo anggone budal menyang Candi. Pak Sali nggawa pecok kandelan pecok tipis sing kandel kanggo nyigar kayu sing tipis kanggo ngetok uga grajine pisan wis disiapno meh setengah hari anggone nebang kayu ana desa candi mau sakwise rampung wong loro banjur padha leren ana warung saperlu mangan lan ngombe sapari anake Pak Salisih Joko watake Joko saiki anggere ana cah wedok ayu mripate mesti ijo dilalah sing dodol ana warung mau bocah wedok ayu Nae nyang ngendi to, Dik? Kok ngedali dhewe? Emak lagi lunga menyang kutho, Mas. Jerene mau arep kulaan. Yamene kok durung teko to? Ya mbo. Mongko mau ya wis tak weling. Nek kulaan ora usah akeh-akeh, Mak. Kadar warung kene iki delok engkas lak kena gusur to, Mas. Kena gusur? Arep dibangun opo kira-kira? Kirangan nggih, Pak. Terus tiang-tiang niko ajeng dibangun dolok. Dolok ya apa to, Nduk? duka nggih Mas kula piyambak nggih dereng ngertos nggih namung kabare tiang-tiang niku terose dolok niku gudangi beras sing kena gusur po ya ora oleh ganti rugi oleh Mas akeh no duwite dirego piro sak rune ala mira kok Pak Boten mingstro regine sak ngandepe regi umume jenengmu sapa dek Sapa ajak kenalan karo Sinambi mangan. Aku kandhane bocah wedok mau katon seneng dijak kenalan jenengku warsini mas lah sampean kenalno aku sapari iki bapakku pak sali gaweanku yo ngene iki kok dik nyitak botol iki mau lagi wae negor trembesi pinggir sawah etan kono kae Ki ngobong botol, Dik. Pesene akeh to, Mas? Ya, lumayan. Mumpung ketiga, Dik. mengko nek udane teko repot. Nanging nek wayah rendeng regane botol lak larang to, Mas? Iya, nanging biasane pasarane dadi sepi. Bar leren sawetara Pak Sali ngajak safari mulih. Kayu-kayu sing wis ditotono pinggir dalan diunggahke menyang cicar. Sakrene ora sedeng ing pangangkah mengko arep timbal. Kayu sing isih glondongan uga akeh. Sesuk arep ditutukake mecel maneh. Mangkono ing dina-dina sak banjure, Pak Sali karo safari mecele kayu trembesi nganti rampung asile mecel banjur timbal nganggo cicar. ora lali saben butuh leren mangan lan ngombe mesti ana ing warunge warsini suwe ning suwe sapari saya kendel gegojekan karo warsini nuju ayah sore malam jembah kliwon sapari digongkon bapak ingin bal kayu sing pungkasan Serajan nganti bengi kayu-kayu mau kuduwe rampung anggone ngusung jalaran manut petungan anggone wiwit kobong boto api edino sesok. sesok. sosoyo banget tak saliurat bisa ngrewangi sapari budal dewi sakumpama krepotan sapari dikongkon golek kuli supaya kon ngrewangi gone ngangkat kayu sore iku sapari sido budal ijen nganti bengi anggone ngunggahke kayu menyang cikar ana kuli loro sing ngrewangi anggone angkat-angkat bareng arep leren ana ing warunge warsini dilalah warunge tutup kepeksa sarampunge ngunggahke kayu cikare terus digelak mule tekan sacedhake kuburan papian ditoke satari merinding dan pakaian kuno terkenal angkering. Opo meneh wengi ku pinuju petengan ora ana rembulan ketambahan malam jemah liwon pisan. sapari nyumet rokok. Rasane rokok kaya ora enak babar pisan. Jalaran bluke ora kapton. Ilang mrindinge sapari lamun. Ah. Warsini pancen manis. Senajan ayune ora sepiro nanging atiku kok kaya wis mantep. Warsini pilihanku. Sabanjuri dheweke kelingan nalika omong-omongan kang pungkasan karo Warsini wingi. Dik war... Kowe wis duwe apa durung? Duwe apa kui? Wang sulane warsini karo jiwit lengene sapari. Wektu iku Pak Sali lagi kesir ana dinglik ngemperan warung. Mbok menawa pancen sengaja meneh kaludangan anake nggone pacaran. Wis enek sing duwe apa durung? Ngono wae kok ora ngerti to, Dik. Karo wani nggonku arep ngepek mengko. Aku arep mbok pek apa piye, Mas? Kandane warsini ngalem karo nglendot pundake sapari. ngalem karo nglendot pundake sapari. tenan lo di artak pek dik rasane atiku no mbuh saben jejer kue rasane kok ayem tentrem adem asrep ngono dik dik dipikir dhisik sing mateng to Mas mengko gek keton buri aku anake wong gak duwe lo ora rupa ora bondo sing mbok senengi apaku wong jejodohan kuwi sing penting lak cocoke hati to dik ora dipandang sugih utawa melarat ayu utawa ora Mung aku njaluk kaantepanmu, gelem ora tak lamar. Nalika iku warsini mung dingkluk ora aweh pangsulan. Bareng didesek terus suwe-suwe banjur kondur. Nek sampean pancen mantep karo aku, aku ya ora keberatan kok, Mas. dinadaan ditoi satari kroso merinding meneh malah ketambahan irunge mambu gondone kinangan jangkep jambe suruh dheweke banjur kelingan piwulangi bopo guru Mbah Kiai Salam yen ing sak wayah-wayah mambu menyan hampir suruh towo gitok merinding dikon demek udel nganggu jempol tangan kiwo karo muni Assalamualaikum kifaturoh kalifi Assalamualaikum kiftahu biloroh go banjur ndremimil kaya mangkono. Ora suwe ana ngarep katon regemeng-regemeng kaya blegre wong wadon ayu. Ing pinggir dalan ana tumpukan barang-barang kaya gawane wong kang lagi arep pindah omah. iki kaya cikare Mas Sapari to. Sapari krungu swara dhewe ora pangling iku suarane Warsini. Loh, Dek War, kowe lagi ngopo no kene? Emak sido ngajak pindah, Mas. Iki mau aku lagi nyegat kendaraan, dilalah sapa nyetop truk utawa kol ora gelem mendhet. Lah iki mau kok ning kene. Pindahe menyang ndi to? Arep pindah nang desa Patihan to? Iya, Mas. Mbok tulung aku diterke yo. Wes bengi je Mengko mak Gek nyang dicakai mau Apa kesasar Lah makmu diwe saiki neng di Emak wes budal disek awan mau Gawa barang-barang sakret, Njur aku dikon budal keri Aduh Saaken rek Sapari banjur ngunggake barang-barang ewar sini Sak bubare ngunggake barang-barang Sapari mulungi ngunggake wasini kesempatan tangane safari operasi warsini mung jerat-jerit lirih karo muni tekan tikungan sak cedai jembatan ono dalan ninggok kanan sapine safari dipekak njur dipecut sisih siwone. lakune cikar liwat dalan mulon lampu-lampu listrik sak kiwo tengene ratan jalari padanging dalan kuwi malah ing sisih kidul dalan kaya ana wong kang lagi duwe gawe mantu nanggap kelenengan. nggon kuwe ya, Mas. Sungkan aku durung dadi bojone kok wis arep nginep omahe. Sopo to, sing mbok sungkani? Yen ana wong takon, mengko mengko tak aku sedulurku. Mosok ya ngerti wong-wong kono mengko karo ndeleng klenengan ya, Mas. Sidone saparing ana omahe Parsini. meh suwi natas nggone pepasian karo si, karo bakal bojone iki rinenggo swarane gamelan kang rangin merak ati nambahi ngesih nggone ampun tresno sapari keturunan esok elamat-lamat isih keprungu ngrangin merak ati suarane kelenengan gamelan sing ditanggap wong duwe gawe sapari sih enak-enak nutuk ning turu Miras laras unine gamelan dasar suarane sinden ora kalah karo sunyah mulo anggone bangkong dikepenake ora suwe swara gending ilang ganti keprungu suarane wong geger umyek ana sakiwa tengene cikar sapari melek mak biar jebul sing katon ana sak tengahing kuburan wong-wong kang padha unyek mau tanpa nunggu perintah banjur neteki rodo cikar lan nuntun sapi-sapine sapari kaget rakaru-karuan opo ya mau bengi aku turu mbek demit Sapari banjur metu saka kuburan aneh Nyai, kepriye nalika cikare mlebu kuburan, dadak orang dipok sing golopo meneh nganti ngrubuke kijing lan patok. Mula metune saka kuburan kepeksa diteteki dhisik supaya ora rusak tatanan pesarean. Sapari delek-delek apa ya mikir mau bengi wong wadon iku demit kuburan patiyan. sakwise kuwi sapari ketemu Warsinono pasar. Sapari disopo nanging banjur mlayu ninggati. Atine Warsini gelo. Emake Warsini ngerti menawa ana wahwan saka gagate anake. Bareng didetes-detes, Warsini ngaku menawa wis digawe gelo dening Sapari. Sapari dianggep mlinjani janji. Ning Sapari banjur omong, kuwatir yen Warsini kuwi demit, mula dhek ngedohi karo Warsini. Sapari kaget ngerti ya kuwi critane lelakon kesasarana kuburan patian. Banjur dhewe bener-bener ngrabi warsini. Eh, kok bisa ne ya demit kuwi membo-membo persis kuwe, Nduk? Nek ngono Mas Sapari ora salah ya, Mak. Iki mau cerita bersama tim Jima.